el deport nacional, el gran poble valencià, blaus i rojos, passió i mans, en joc valent i genial. Modalitats ben concretes, raspa i llargues per d'alcorda, afronto la galotxa... Joc i partida, la pilota valenciana en Cabiló Radio amb David Mas i Antonio Pérez. Els grecs la documentaren i escampan la germanor. Els romans ja la jugaren, els romans ja la jugaren com a espectacul grandiós i artesans la milloraren, els valencians creadors. La pilota Déu me deixa gent jove i nova afició Sabem que sols podrà créixer, sabem que sols podrà créixer, si els mitjans d'informació volen donar-la a conèixer en corrente i convicció. Bon dia a tots. Comença un nou programa de Joc i Partida on David i jo, Antonio, vos contarem oh, tota la informació referent al joc de la pilota al nostre poble. Avui tenim entre nosaltres a dos jugadors del poble, dos famílies, i a més són cosins. D'una banda tenim a Javi, bon dia. Bon dia. I també tenim a un dels més joves de l'escola de pilota, Vicent. Hola. Així que, David, per on comencem avui? Bon dia a tots, anem a començar. I bé, podem començar parlant eh, precisament de... Eh, de l'escola de pilota, no? Dels, dels més menús, dels més xicotets. Què hem de dir? Com ha sigut aquestes últimes jornades? Les últimes jornades han servit per a que acabe la, la primera fase dels Jocs Escolars de Raspall, eh, que està en la seva primera fase a nivell comarcal i a nivell provincial. I bé, últimes partides contra el FAS, contra el TEA, algunes com a local, altres de visitant, amb marcadors prou positius i ara ja la segona fase la jugaran els equips que s'hagin classificat. Cal dir que tenim alguns equips en possibilitats, sobretot l'equip Aleví, i pot ser també l'equip B en Benjamins. Vicent, a veure, com estàs passant teu enguany? Bé. Contra, contra què heu jugat ja? Contra Benidorm, Finestrat, Altea i, i Alfas. I ha guanyat alguna partida? Sí. Contra qui va guanyar vosaltres? Contra Prat, Benidorm. Bueno, entonces en en Wine, en Wine va millor que l'any passat, no? Sí. Això és l'important, que cada any vaja la cosa més. Javi, tu el, tu el teu cosí que li diries? Tu que has començat també en, en l'escola de pilota, Joan Tarraspa, tot això? Que no s'ho deixe, que seguisca entrenant, perquè encara és xicotet, és molt xicotet, i si posa ganes i això, doncs, té molt futur encara per davant i pensa que pot, pot fer-ho molt bé. Vicent, i quin ha sigut el teu equip de raspa esta temporada? Marcos i Julen. Marcos, Julen i tu, eh? I heu jugat en la plaça i també... Heu jugat en algun trinquet, també? Sí, en el de Benidorm. T'agrada molt? Mm, no massa. <laughs> T'agrada més la plaça o què? Sí. Per què? Perquè n'hi ha, eh, ha, més ambient a Cincella que, que en els trinquets. Sí. I perquè li pega a les canals, els balcons... <laughs> tu, tu, les voltes que jo t'he vist jugar és com si fores un porter en la pilota, les pares totes. Eh? Has practicat en l'esquerra o, o com? Sí, he practicat en l'esquerra. Molt bé. I l'entrenador, Jesús, què tal? Estàs molt content, eh? Sí. D'anar a entrenar? Sí. Molt bé. Enguany està apretant-vos molt? No no? I ara també hem de dir que, que, que el germà de Vicent, Alejandro, també està començant ja a pegar-li. Com el veus tu, el teu germà? Bé. Bé? Es farà tan jugador com tu? Sí. Bé, un, un altre aspecte que, que volem destacar aquesta setmana hem anat al frontó alguns a calfar i també a, a fer altre tipus d'esport i hem vist a, a, a, a les xiquetes i els xiquets jugant al, al One Wall. Crec que també estan entrenant en Jesús. David, tu què es podries dir d'això? Sí, la modalitat de One Wall ha anat introduint-se en les escoles en les últimes temporades i en Sella també estem començant a, a practicar-la en concret en la categoria de les xiques, en la categoria femenina on recentment ja van tindre uns grans resultats en el frontó individual i on les nostres xiques també es prepararan per al raspall individual i per al one wall. La veritat que tenen bones capacitats, tenen bon nivell i bé, i si no s'ho deixen i ho agafen en aquesta il·lusió, poden arribar llarg. Bé, canviant de tema, també eh, la setmana passada Pablo ja va, va disputar dos, dos partits al trinquet, aquesta setmana també n'ha disputat dos noves partides, va enfrontar d'una banda a Víctor, a Rodrigo, a Colau i aquesta setmana també a Rodrigo. I la veritat que es veu que ara està mm, està molt bé perquè des quatre últimes partits que ha jugat, les quatre ha guanyat amb resultats de 60-35, 60-40. Esperem que, que aquests resultats continuen, que continuen donant-li donant partides i que la cosa va millor. També es va s'ha acabat la, el Cespiva, no sé, David, això... Sí, com ja diuen en l'anterior programa, el Cespiva s'ha acabat i els nostres representants, eh, per una part d'aquí de Sella, en jove Jordi, i l'altre de Murla, en jove Adolfo, van acabar prou bé la competició, però no van poder arribar a la gran final d'aquest campionat. Precisament Jordi perquè comentaves de Pablo als trinquets, també ha començat a fer en alguna partida pels trinquets i ha fet ja un parell de partides el trinquet de Pedreguer. A l'ombra d'un taronger al país de l'olivera Bé, i nosaltres continuem, continuem més, en, en, més, en més coses. Eh, aquesta setmana, bueno, aquest mes crec que s'ha disputat una competició que era pilota entre universitats i nosaltres hem tingut un representant, que és José Vicente Soler, més conegut en el club com Betxís. Javi, que és amic d'ell i també jugador del club, ens, ens, al millor ens pot dir alguna cosa. Com, com, ha estat, com ha estat la cosa, Javi? Pues, segons ens va comentar Betxís ahir, eh, pues, no tenia res a fer perquè li va tocar contra Pujol segon la primera partida i clar, ell no està acostumat a jugar trinquet ni res, i el que jugava en ell, que és Jaume de Finestrat, que molts el coneixen, pues, tampoc se sap massa jugar al trinquet i no tenien res a fer. Una partida ràpida per pujar, això per ell és res. Bé, però mira, eh, és una persona que té molta il·lusió, que fa poc que ha començat a jugar a pilota i, i de vegades això és, la il·lusió i les ganes són molt, molt, molt importants. Eh, esperem no sé, David... El torneig este de, entre universitats ja fa uns anys que ve, ve fent-se i si no recorde malament van jugar ja eh, Jorge i Jordi van anar ja una vegada junt a José d'Agost a València i ja fa uns anys que, que està organitzant-se. Esperem que l'any que ve tinguem més representants del poble. Cases blanques i apins banyats en sal, margallons entre baladres, els descalços dins el mar, al país de les marines, i el sol roig a les vesprades... I continuem. Ara anem a parlar de, de la Lliga de Llargues i Palma. Eh, la competició ja està en la cinquena jornada. Ja s'han disputat algunes partides. Com sabeu, nosaltres estem fent el programa i encara en queden moltes per, per disputar. I quan tenim a Javi, per exemple, podien començar en, en el seu equip, en segona, què és segona Palma? Sí, així és, l'equip de segona de Palma, Sella B, que ahir eh, va jugar la partida de la jornada 5, no? a la canxa d'uns dels màxims favorits com Benidorm, Benidorm Sella B. Com va anar, Javi? Pues van començar molt, molt bé, molt forts. Eh, tenim un, un bal 15, se mos va escapar, mos va fer venir amb el joc, i de, a partir de ahí nos van centrar ells van saber buscar la pilota a terra i aquells no van poder fer res, o sigui, així no va ser la partida 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 mos adormim un poquet mos fan dos jocs, 6-3 fem nosaltres, puntuem, 7-3 i quan pareixia que anem a pegar l'apretó final Dani també, ja que diu tot, estava molt espaldat també en, en la mà, l'estem molt assentat i se mos va escapar perquè... Uf, de traure a Perdir a, a rebot que no s'aplegui a Perdir a la falta de, del mal que li feia, doncs mos va passar factura i així va ser, no, no vam poder optar a més. Un punt que, que és molt important per a continuar en la lluita. Clar, estem ja, han tingut 5 partides, 3 victòries, 2 derrotes, però estem bé perquè justament han jugat contra tots els forts que són Benidorm i Benimagrell, en les seues cases ja han puntuat en les dos i això està molt bé perquè després tenen que vindre tots a ser i a jugar i intentar entrar els tres punts en totes, així no que estem bé. D'este inici de temporada podríem destacar eh, com a nota diferenciadora d'altres temporades la regularitat de l'equip. Sí, en guany pensa que com la gent està entrenant més i Carles també aporta en algunes partides el, el, el voler que té i Segot Ibràs, pues, estem sent molt més regulars, no ens passa lo de l'any passat que teníem el millor 8-1 anàvem guanyant la partida i, i perdien de 8, no guanyes, joc a joc i jugant en cap i va molt bé la cosa. Precisament comentaves la importància de, de l'entrenar, no de jugar soles la partida el cap de setmana ja la que ve més. Precisament tu, Javi, sé que un guany eh, tu i el gent del teu equip esteu entrenant, no? Sí, sí jo la veritat és que estic entrenant tots els dimecres, en Jesús, que també em fa un gran favor suportant-me tots els dimecres, però la veritat és que si uno s'ho en ganes, es veu el resultat i jo la, la veritat és que ho note molt en, en mi sobretot i la gent també està, està molt bé, Bernat ajuda molt també davant, Dani està traient espectacular perquè en relleu va traure espectacular. Sí, això és el que volia comentar jo, l'altre dia va, va, es va fer va se va jugar el derbi contra el Relleu, així en la plaça de Sella, i per a mi va ser el jugador de... Tot, tots va estar bé, però Dani està Clar, molt això. fort, està molt fort, va traure, va traure molt llarga, en, fo en força... No s'ho esperava ningú, clar, estem, no sé, l'any passat bé i és que, clar, l'any passat també va tindre partides en un altre equip que anava alternant, doncs estava un poc més fluix, però, clar, el normal d'un traure així en el com ell és, pues, doncs, arribar al 15 ja està molt bé, pues estava, va haver algunes que va arribar inclús a les basures, a la porta de l'església, que ningú s'esperava aquestes pilotades, així que no, molt bé, a seguir. Vosaltres l'any passat estàveu en tercera lluitant per a intentar a, a muntar a, a segona i, i sou un dels equips que vos va acomodar molt bé a aquesta segona categoria. Sí, justament com l'any passat tenim un dels grups més forts, però pensa que si la gent t'entrena i, i té ganes, eh, podem estar ahí. Així estem demostrant els resultats, guanyant en casa, guanyant fora i puntuant en cases més difícils, que és el que hi ha que fer. Seguir. quines són les, les properes partides que teniu? Pues juguem la, la setmana que ve contra Sant Vicent B a Cincella. I d'ací dues setmanes, com era descans, però Grey no podia jugar el fin de setmana, pues juguem, mos juguem el lideratge en aquesta partida, que és eh, venim a Grey a Sella contra Sant Vicent B, eh, encara que és un d'equips en teoria fluixos, ja que tindre cura, perquè el Xic va, va vindre així a fer una partida de pretemporada i també la trau molt llarga i molt forta, ja pot i braç. Té, Clar, té una... no, no hi ha que confiar-se, perquè ja us dic, en la segona jornada d'esta lliga vam néixer Altea, actuals campions de, de la lliga de, de Palma, de tercera, i van a néixer tres, claro, nosaltres confiats en que són tres i són majors, doncs pues, així de tot, van començar guanyant-nos 2-0 i la cosa estava apretant-nos en tres soles, però bueno, van saber remuntar i, i quedar-se ahí la cosa. I què tal l'ambient en l'equip? Està bé? Companyerisme? Sí, companyerisme, eh, saber, mos sabem parlar bé, no discutim, que és essencial no discutir Molt una important. partida. Sí, estar sempre animat, si veus que un està així, l'animes i bé, la cosa va molt bé en guany. Pues Eh, moltes gràcies, Javi, i enhorabona per, per aquests grans resultats que esteu aconseguint. Gràcies. Seguirem la que desbordaves La segon, segona de Palma té més representants eh, d'una banda està Cellà, que ahir va jugar a Benimantell com van quedar, David? Va jugar en Benimantell amb victòria, Benimantell 5, Sella 10. Benimantell, si bé no és dels més forts del seu grup, sí que té un carrer que és complicat adaptar-se, eh? una, una banda n'hi ha cases, a l'altra hi ha un marge, i si pega es falta per tant, el traure s'ha d'adaptar. Eh, Folgueral es va adaptar molt bé i l'equip va aconseguir els 3 punts, molt important perquè en el grup on estan sembla que Finestrata i Sella es destacaran per davant i poden jugar entre ells en la primera posició que donaria accés a les hipotètiques semifinals. Seria, seria important que, que quedar entre, entre els primers per veure si també l'equip de Javi pot estar entre els primers i al final poden tindre un, unes, unes semifinals eh, entre, entre equips de Sella. Javi, tu com veus aquest equip? Jo, no, l'equip, la veritat és que tenen un, un bon grup, ho poden fer bé, però també vull dir una cosa que em pareix molt mal que en guany que n'hi ha quatre grups de segona de Palma, n'hi han 30 i pico equips, que sols tinguen dret a, a optar a semifinals quatre equips. Jo penso que si haurem passat, haurem fet dos de cada grup, penso que molta més emoció és que així la, partida a partida te la jugues, així no pots tindre ni un si no, però cada un és la federació. <laughs> la veritat que té raó. Jo, jo pensava que jo pensava que, que, que es classificaven els dos primers i jugaven... Però bé, així està la cosa. I d'altra banda tenim eh, en el CIAC, que està, li, està costant-li prou adaptar-se a la categoria, però bé, és, és, és el seu paper eh, amb un jugador molt jove, en 15 anys, que, que ja la setmana passada va traure molt bé, ja va començar a soltar-se, que és el que, el que li falta, soltar-se, perquè força en té, ganes en té, i com ha dit, com ha dit Javi, és un xicón amb molt d'il·lusió, és un xicón que entrena, que escolta tot el que li diuen, que Jesús com a monitor està molt content en ell i la gent eh, de l'equip també està molt content en ell. Esperem a veure si les properes jornades poden donar una alegria. Van aconseguir els tres primers punts contra Xixona, 10-0 així a, a, a Sella, i ara a continuar, a continuar jugant partides. És molt important no perdre aquesta il·lusió, perquè clar, en aquesta reestructuració que comentàvem, que s'ha fet tot segona, s'han quedat grups amb molt nivell i hi ha equips molt potents. Per tant, no hi ha que perdre un guany aquesta il·lusió i l'any que ve intentar continuar jugant. Palma Primera és un dels equips que més està costant-li eh, començar, començar eh, a, a, a obtindre bons resultats en guany. Han disputat ja quatre jornades i amb una victòria i tres derrotes. Ahir van jugar a, a Tibi i van perdre 10-3. Així és. L'inici sabien que era complicat perquè el calendari estava així a fer que començaven moltes partides fora de casa, també la primera jornada de descans, ja es veus que en la classificació vas per darrere, però bé, això tampoc no hi ha que posar excusa en aquest aspecte i simplement l'inici no ha sigut el que esperàvem, però bé, encara queda temps de que la puguen revertir la situació i això sí, en les partides que tenen com a locals en Sella s'han d'intentar fer-se molt forts, assegurar tots els punts de casa i intentar millorar el rendiment fora. la veritat que temps hi ha i així hem de dir que, sí, que el grup és de 7 són 7 eh, i, es i els 4 primers es classificarien per a semifinals però el nivell és altíssim eh? el nivell ah, és altíssim l'única possibilitat que tenen és de, de que Sella, fer de Sella un fortí i no perdre, no perdre punts, com la setmana passada que van perdre un punt, van quedar 8 i van perdre un punt con, contra Gos, que, que a priori ningú, ningú pensava que, que anaven a perdre-lo la clau és això, perquè en els partits com a local teniu en compte que de sumar contra rivals directes 3 punts a un tu en retalles 3 a tan sols sumar-ne un que la diferència es queda, és una jornada... Sumar un punt seria una jornada més i la situació no millorar. Per tant, ja que sumar de 3 en 3 eh, lo més possible. Així que des d'ací eh, anem a donar, donem força i ànims perquè braços tenen i saber saben jugar i som som fa poc han sigut campions. Esperem que, que la setmana vinent ja comença la cosa a canviar. Lluita i vida i els estels conegin lliures. Avui serem el món, parlarem tots. Lluita i vida i els estels conegin lliures. Un altre equip que està fent les coses bé és segona llargues. Sí, segona de, de llargues Lliga molt igualada també, principi un poc irregular dels nostres jugadors, però les, estan en la part mitja de la classificació. Destacar la última victòria en Castells, on va jugar amb ells Adri, que m'han dit que va fer una grandíssima partida, i res, a esperar les pròximes partides i veure si, si es situen en la part més alta, es queden en la part mitja... Jo penso que ho poden fer bé, estan divertint-se, les partides poden ser igualades i a veure què, què fan. Javi, tu al, al millor has vist alguna partida, has parlat en Carles, que és el treball de zona sí, llargues, i com, com es troben? Jo com, vaig anar com... a, a Campello a jugar contra la Campello ah. Forta, que no sé si és la o la B, en aquest moment no me'n recorde ara. I, I la veritat és que nivell n'hi ha, i les banques de segona són molt, molt fortes. Començant per Carles, que vulguis o no en sé, ja és dels més forts traient. Està Carles, està aquí el de Campello, que trau una barbaritat i i per rematar està Sergio el de Benidorm que encara trau més encara, això són banques que Necessiten braços. Està Juanma, en Saló, està, està Pepet, en Murla... Sí, hi ha Pepet, en Murla, que ha jugat l'altre dia, que té una, una forma molt, molt rara de traure, però no, trau, trau molt bé i molt, i molt violenta la pilota, també, pel que... Són banques que han estat en, en primera. Mm. No, eh, l'única cosa també també es pot dir de, de, de segona llarga és que l'any passat bueno, l'any passat encara van disfrutar, alguna partida van disfrutar, però en guany, en guany jo he vist dos partides i he vist que estan, estan gaudint de la pilota i Jaume, per exemple, a pesar de no haver entrenat des de fa un any, qui té... Ai, encara, encara li queda, perquè ha fet dos bones partides. Així és. L'any passat sabien que era un any de, de patir, van pujar a la primera, havien pocs equips, i clar, entre poques partides i les que jugaves per dies fàcil no es van di divertir gens. Un guany era un any millor en aquest aspecte i cal que ho aprofiten, que juguen i que es divertisquen amb la pilota. Per finalitzar en, en la Lliga de Palma i de Llargues parlarem de l'equip de primera que la setmana la setmana passada o fa dues setmanes va, va, va veure ja per primera, per primera vegada eh, el seu traure a Álvaro va ser una partida contra mm, de Bailaguar. contra Bailaguar amb un resultat de 10-0 la, la veritat que ja es va veure un poc eh, com, com està de fort el Baró. Sí, l'equip de Primera Llargues va guanyar contra la Guard, va guanyar també en Tibi, tenim una partida aplaçada contra l'Alfàs a Sella, i la primera jornada que ja vos van contar en l'anterior programa, la derrota en Agrell, i bé, així les coses, Murla comença fortíssim, ho ha guanyat tot, Agrell ho ha guanyat tot i Parcent ho ha guanyat tot. S'ha partit la classificació entre els quatre primers, on també està Sella, i, els, i després els quatre equips de, de la part de, de darrere. I bé, a esperar ja els enfrontaments directes seran claus. Les partides entre Sella, Murla, Sella Benimagrell i Sella cent decidiran aquestes posicions de cara a les semifinals. I seria molt interessant, clar, estar eh, el més alt possible, clar. La setmana vinent eh, té un rival directe ja, el primer a llargues? la, la propera setmana, no recordo bé si és per cent o és Murla, però sí, serà un dels, dels, dels primers classificats. Però fora de casa, no? No ho recordo ara. Doncs per avui crec que ja no anem a contar-vos més cosetes, us, us ho deixarem per més avant. No, només donar de nobles gràcies a Javi per, per haver estat així nosaltres i xerrar un poc de la pilota i de l'equip del nostre poble, així que moltes gràcies Javi. Gràcies a vosaltres. I molta sort per als pròxims enfrontaments. I David? Res més, afegir i fer una crida a que la Fijó de Sella vinga a la plaça a veure les partides, que a partir d'ara ja seran totes molt interessants. Ara ve el bon temps també i ho passaran molt bé, per tant, tots i totes a la plaça a animar els nostres equips. Moltes gràcies a tots i recordeu que ens podeu escoltar a Cabiló Ràdio, podeu veure el nostre blog www.pilotasia.es a més de del nostre Facebook, Pilota Sella, on també teniu, eh, pengem els, els horaris de les partides i, els fotograf i fotografies que fem dels de nostres jugadors. Ah, i res, que ara també tenim Twitter. Moltes gràcies, Bernat.